Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Kļūda numur 5. Nelūdzamies, jo slikts noskaņojums. Kļūdu labo priesteris Marcins Vozņaks. Ir dzirdēts. Izlaižam lūkšanu, jo slikts noskaņojums bieži sastopamies ar tādu viedokli, ar tādu uzvedību, un mēs domājam, ka tas ir pareizi. Jo kā var pielūgt dievu, es pats slikti jūtos. Bet tas nav pareizi, jo kļūdu labojums. Jo kas būtu, ja mamma pateiktu bērniem, es slikti jūtos? man nav noskaņojuma, jūs šodien nedabūsiet ēst, es jūs neapģērbšu, es jums neko neizdarīšu. Ja tā rīkotos ar mums mūsu vecāki, nu tad droma būtu mūsu dzīve. Kas ir lūkšana? Lūkšana te ir saruna ar Dievu. Un, e, ja es kādu mīlu, tad es vienmēr atradīšu laiku ar viņu nedaudz parunāt. Kāpēc reizēm noskaņojums eh, ir eh, noteicošais, eh, vai es lūkšos vai nē? Tāpēc, ka tajā brīdī mēs par daudz koncentrējamies uz sevi pašu, uz savām vajadzībām. Bet, ja lūkšana ir saruna ar Dievu, tad arī vajadzētu Dievam pajautāt, Kungs, Dievs, bet kā tu jūties? Varbūt tev arī nav noskaņojuma, bet tu tomēr gribi ar mani satikties. Lūkšana nevar būt mūsu e, egoistisko vajadzību apmierināšana. Lūkšana te ir saruna ar Dievu, un kas to zina, ka tieši Dievam vairāk patīk mana lūkšana tad, kad man nav noskaņojuma, kad es grūti jūtos. Svētais Francisks no Asīzes, e, viņš, viņa piemērs rāda mums, kā mainījās arī viņa lūkšana. Kāds franciskaņu tevs e, tā to stāstīja, skaidroja. Sākumā viņš lūdzās, Dievs dod man savu gaismu, Dievs dod man savu gudrību, izklidini manas sirds tumsības. Bet pēc tam viņš lūdzās, Dievs, es tevi slavēju, ka tu esi tik gudrs. Es slavēju tavu gaišumu, es slavēju tevi. Un e, tāpēc arī, lai noskaņojums nebūtu noteicošais, at, e, nenoteik, e, nebūtu tas, kas nosaka mūsu attiecības ar Dievu, mūsu lūkšanas, tad mums vienmēr jādomā lūkšanā par Dievu, slavēt viņu, lai mūsu lūkšanā arī mainītos, ietos priekšu, attīstītos lai mēs arī domātu par to, kā Dievs pats jūtas sarunā ar mani. Jo manas emocijas, mans noskaņojums nevar no, e, ierobežot Dievu, bet Dievs caur lūkšanu grib palīdzēt, lai manas negatīvās emocijas mainītos uz pozitīvām. Un e, par šo tēmu mēs arī varētu veltīt veselu semināru, un nekad neizrunāsim visas detaļas. Tāpēc jāatcerās, ka lūkšana te ir saruna ar Dievu, un mans noskaņojums nekad nevar būt tas, ka var ierobežot manu lūkšanu. Jo tā kā Svētais Jānis Damaskētis pateica, ka lūkšana te ir dvēseles pacelšana pie Dieva, tad mums īpaši tad, kad ir slikts noskaņojums – jāpaceļ sava dvēsele pie Dieva, lai viņš uzlabotu mūsu noskaņojumu. Tā. Jā, tā, tās visas ir alpīnisma ierīces, jā, tas ir inventārs, jā, tas ir cilpas, štropas, iekares sistēmas, atsētas nodrošinājumi, jūs redzat visu. A, nē, tā ir kastītē, to vienkārši ir to, kāds ir atstājis no klientiem, kas ir kristīgo kļūdu komplekts. Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts?